Na Abimelekse dood het Tola sien van Pewa, die klein sien van Dodo, tot Israëlse redding gekomen. Hij was een lid van die stamme Saskar en het in die dorp Samir in die bergen van Ephraim geblei. Hij was 23 jaar lang die leier van Israël. Na sy dood is hy in Samir begraven. Na Tola sy dood het jaar uitgeleerd 22 jaar lang als leier in Israël opgetreden. Jaar het 30 seens gehad wat elkeen op een jong donkie rondverrij het. Hulle het ook dertig dorpen in die gebied van geleerd gehad wat steeds bekend staan als die tien dorpen van Jair. Na sy dood is Jair in Kamon begraven. Die Israëlieten het weer dinge gedoen wat niet die Heere sy goedkering weggedra het nie. Hulle het die Baals en die Astartes asof die goede van Sidon en die van die Arameers, die Moabite, die Ammonite en die Filisteine aanbid. Hulle het die rug vir die Heere gedra en om glad nie meer gedien nie. Die Heere het kwaad geword vir die Israëlieten en hulle oorgegee in die mag van die Filisteine en die Ammonieten. Van toe af het die Ammonieten die Israëlieten in Gilead, oos van die Jordaan, 18 jaar lang laat zwaar kry en hulle erg mishandel. Die Ammonieten het zelfs die Jordaan rivier oorgesteek en teen die stamme van Jeda, Benjamin en Ephraim gaan oorlog maak. Israël was in groot moeilijkheid. Uiteindelijk het die Israëlieten tot die Heere gebid. Hij het vir hom gesê, ons het teene gesondig, want ons het die rug vir u, ons God, gedraai en die baals aanbid. Die Heere antwoord hulle, die, die Egyptenaars, die Amorite, die Ammonite, die Filisteine, die mensen van Sidon, Amalek en Moan jylle laat zwaar kry het, het jylle my hulp gevra en ek het jylle gehelp. Ten spijt daarvan het jylle nou weer die rug vir my gedraai en ander goede aanbid. Daarom gaan ik jullie niet weer helpen. Nie. Gaan huil by die goede wat jelle vir jelle uitgesoek het. Laat hulle jelle help nou dat jelle in die moeilijkheid is. Die Israëlieten het by die Heere blijk pleit en vir hom gesê, ons het sonde gedoen. Doen met ons net wat u wil, maar red ons alsjeblieft vandaag. Hulle het ons laag geraak van die ander goede en weer die Heere aanbid. Die Heere is dier hulle leiding aangeraak. Op daardie tijdstip het die Ammonitiese Weermacht gereed gemaakt vir oorlog teen die Israëlieten. Hulle het in Gilead kamp opgeslaan. Die Israëlite het ook vir oorlog gereed gemaakt en hulle kamp bij Mispa opgeslaan. Die leiers van Gilead het vir mekaar gesê, wie gaan ons soldaten in die oorlog teen die Ammoniete lei? Hy moet in elk geval dan die leier van al Gileadse mense word.